بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غفي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا صدق الله العلي العظيم हाणे ॻाल्हि तमामु ऊची पहुची वई आहे हज़रत बिल्कीस जेका आहे पंहिंजो राणी पंहिंजे यमन जी उहा रस्ते में आहे ऐं अचे पई हज़रत सलेमान जे तरफ़ सलेमान इस्लाम जेको आहे सो शाम मुल्क में जीरोशलम में उते आहे या किथे आहे ऐं हितां यमन मज़ा त विच में जे पंहिंजो काबतला विच में ईंदो रस्तो तमामु घणो आहे हाणे ताईं अचे पई पंहिंजे नमूने सां सलेमाले सां मूंखे ख़बर पइजी वई त अचे पई हाणे पंहिंजो चई भई केरु आहे तव्हां वञा जेको हुनजो अर्श हुनजो तख़्त खणी ईंदो उहो इफ्रीत मिनल जिन चयो त बसि तूं वञा मकाम त उथंदे कोन त खणी ईंदुसि पोइ वरी जेको किताब जो जंहिंखे इल्मु हो हुन चयो तूं अञा अखि पूरे पठींदे कोन त खणी ॾिसु ऐं जीअं अखि खणी खोले ॾिसे त साम्हूं पियो आहे हाणे असलम आल इस्लाम चयो थो त मुंहिंजो इम्तिहान आहे इहो त शुकुरु करियां थो या कुफ़ुरु करियां थो पोइ जेको कुफ़ु जेको शुकुरु करे थो त उहो पंहिंजे नफ़्स जे लाइ थो करे मतिलबु अलाह ताला जो शुकुरु थो करे त को ॿिए कंहिंखे फ़ाइदो कोन्हे खेसि ई फ़ाइदो आहे अलाह ताला खे फ़ाइदो कोन्हे ऐं पंहिंजो जेकॾहिं कुफ़ुरु करे थो अलाह गनी आहे ऐं पंहिंजो करीम आहे वरी बि करामत वारो वरी इकराम करण वारो जेको जेको नाशुक्रु आहे हुनखे बि रिस्क ॾिए थो हुनजो जेको रिस्क लिखी छॾियो अथसि मतिलबु उहो ॾिए थो पियो खाइण पीअण हिन मौज पियो वेठो करे ठीकु आहे पोइ तुंहिंजो हिसाबु किताबु मूं वटि हाणे तेसि ताईं असां पढ़ी छॾियोसीं हाणे हितां अॻिते था ॻाल्हि कयूं अरे सलेमा अलाम वटि तक पहुतो त हुन चई हिनखे थोरो अॻिते पोइ हिनखे थोरो चेंज करियो हिनखे खे नखिरू आहे हुनखे का चेंज करे छॾियो हितां जो हीउ जेको आहे जो जवाहर हीउ जेको आहे ज़ूमर की हीउ जेको फलाणो अलाए कहिड़ा पथर थियनि था स्टोन सोन चांदियूं इहो पोइ चई हीउ चेंज करे हिते रखी छॾियो हीउ चेंज करे हिते रखी छॾियो बाक़ी तख़्तु साॻियो रहंदो बाक़ी पर हुन में थोरी अॻिते पोइ हिते चेंज करे छॾिबी इहो करे छॾियो काल नखरूल हा अर्श आहे नंज़ुर पोइ असीं ॾिसूं जीअं अताहतदी जे त उहा हिदायत वारी आहे यानी हुनखे सम्झ में अचे थी ॻाल्हि या न अम तकून मिनल लज़ीन ला या उन्हनि मां थी थिए जंहिंखे हिदायत कोन्हे यानी ॾिसूं त हू वाक़ई हिदायत वारी आहे या न आहे हाणे हिदायत जा मतिलबु की हिकिड़ो फिज़िकल तरीक़ो आहे उहो त दिलि में हुनजे हिदायत आहे न आहे उहो छो जो सिज जी पूॼा करण वारा आहिनि मतिलबु त हुनखे अलाह ताला इन करे उहो हिदायत कोन ॾिनी आहे माना थी हाणे चए थो हज़रत सलमा आलाम असीं ॾिसूं त हू हिदायत वारी आहे या न आहे इहो इन मां हुनजो इम्तिहान वठिबो फलमा जात जॾहिं हू पहुती हुते लश्कर लाभ सां अची हाज़िर थी पंहिंजे हज़रत सलम आल जे दरबार में हाणे कील कील माण्हुनि खे चयो वियो सलमान चयो या कंहिं ॿिए माण्हू चयो हुनजे वज़ीरनि चयो त राणी साहिब तूं ख़ुशा फलाणा टीरा भले आईं जी आईं हिते वियो हीअं थियो हीअं करियो पर चई हीअ भला तख़्त जेको आहे हुनखे चयऊं बिल्कीस खे बिल्कीस नालो वांदो पाण वटि नालो रखंदा आहिनि वीचारियूं मुंहिंजी भाणे जी बि आहे बिल्कीस लाइ भाइटी लाइ छा त फलम कील हाखदा तुंहिंजो हर्ष तुंहिंजो तख़्त जेको आहे अहिड़ो आहे पुछनि था हाणे हू ॾिसी अॻिते पोइ तख़्त जी माप जोड़ी हू ठीकु ठाकु करे थोरी चेंजिस बि आहे पर हाणे सॼी हुनखे ॾिसी चवे थी छा थी चवे जवाबु भलो थी वञे माना त हर चेंज वेंज कई आहे या छा कई आहे पर आहे त उहो तख़्तु जेको मुंहिंजो हो छो त जेको माण्हू किथे ॿिए तख़्तु ठाहींदो अर्श ठाहींदो कुर्सी ठाहींदो जेका बि ठाहींदो त कंहिं ज़रूरु कुझु न कुझु त चेंज हूंदी पर हाणे माण्हू जेके आहिनि पंहिंजो डगो सुञाणनि था हज़ारनि डगनि में पंहिंजो उठ सुञाणनि था हज़ारनि उठनि मि रिढ सुञाणनि था हज़ार रिढनि मंझि पंहिंजे अल्ताफ़ सां इअं लाइ कंहिं लिखियो पंहिंजे शेख त उहो जपान मिंज व्यास हुई कीअं सुञाणंदी पंहिंजी माई जेका आहे या मुड़ुसु जेको वठणु वियो पंहिंजे ॿार खे उहे सभु हिकु जहिड़ा ॿार जहिड़ा हज़ारे निकिरियो अचनि पिया त उहे हिकु जेका माई हुई हिन सां गॾु या छा उहा पंहिंजे हुन ॿार खे भला कीअं ख़बर पई हीउ मुंहिंजो ॿारु आहे त हाणे हिनखे ख़बर ई न मुंहिंजो तख़्त हीअ आहे सम्झो त हीअ चई न हू हूअ जहिड़ो कर उहो ई आहे बसि अलाह मोहम्मद हाणे ईअं चयाईं उहो थी इल्म में क़ाबिले आहे ताला असांखे ॾिनी वई आहे ॼाण माई थी चवे की असां बि इल्म वारा आहियूं ईअं न सम्झ त पंहिंजो इल्मु जेको अलाह ताला सिर्फ़ु इन सूरत में पाण ॾिठो त अलाह ताला चयो त असां हुनखे इल्मु ॾिनो पर वरी जेका पंहिंजी आई कील मां कोड़ी त हुन खां वरी हज़रत सलम सां नसीहतूं घुरियूं पंहिंजो मूंखे नसीहत कर हीअं कर कर हुनखे इल्मु माना त अहिड़ो हो जेको हज़रत सलमान खे कोन हो कील खे अहिड़ो इल्मु हो वरी जो हुद हुद चई त ओहित मालम तोहित बि मूं वटि उहो इल्मु आहे जो तो वटि कोन्हे मतिलबु सभु कंहिंजो इल्मु चैलेंज पियो थिए हज़रत यूसुफ अलाम सूरत में आहे त फ़ौक़ कुल जी इल्मु इन आलीम हर हिकु इल्म वारे खां मथे हिकिड़ो ॿियो इल्मु वारो आहे त मतिलबु त इल्मु जेको सभु कंहिंजो जेको आहे चैलेंज पियो थिए हज़रत सलमान इस्लाम जो इल्मु जेको आहे सो हिते चैलेंज पियो थिए त बिल्कीस माई जेका आहे बाद शहज़ादी राणी छा त उहा जेका चए थी त भला असांखे बि अलाह ताला इल्मु ॾिनो आहे त असांखे we we have been given knowledge before you उहो उतीन इल्म मिन क़बल आहे हिन तुंहिंजे अचण खां अॻु में या छा असां वटि बि इल्मु आहे असां वटि बि मतिलबु का ॻाल्हि आहे पाण सभु इल्मु जेको आहे सो मतिलबु हिदायत वारो इल्मु न आहे इहा माना आहे करण जी उहो उतीन इल्म मिन क़बल आहे उहा कुन्ना मुस्लिमीन की असीं बि बिलीवर्स आहियूं असीं इस्लाम वारा आहियूं पर हू बिलीवर न हुई मतिलबु त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे हिते जेको ॾेखारे थो सूरत मंझि त उन वक़्तु न आहे छो जो हू हुनजे दिलि में अञा बि जेको आहे सो पंहिंजो सिज जी पूॼा जेका असां बीठी आहे जहिड़े नमूने सां मूसा अल इस्लाम जी क़ौम जेका हुई उन जे या हिकु गऊं जेका ठाहियूं छा ॿकर कर जेका उनजी मुहबत जेका हुनजे दिलि में घिरी वई हली त जेकॾहिं मुहबत तव्हां कंहिं शख़्स जी कंहिं हैसियत जी कंहिं ॿी ॻाल्हि जी गिरी थी वञे ऐं अलाह ताला जी मुहबत खां तव्हांखे रोके थी त उहा मतिलबु तव्हांजी मुहबत जेका आहे सा पूरी न आहे हाणे हिन माई जे दिलि में जेको आहे चवे थी बज़ाहिर त आउं मुस्लमान आहियां पर हू मुस्लमान न आहे छो जो हुनखे दिलि में अञा सिज जी पूॼा जेका असां बीठी आहे हाणे हिते ॼण उहा ज़ाहिर थींदी अॻिते हली पहुचंदी त हाणे ऐं मुस्लमान थी थियां बराबरि ना मुस्लिमी असीं मुस्लमान आहियूं हीअं न सम्झो तो तूं मुस्लमान आहीं नबी अलाह ऐं असां बि पंहिंजे दीन ते आहियूं मतिलबु त हज़रत रसूल हैज़रता आलम खे चयऊं पंहिंजे काफ़रनि जेके ॿिया हुआ ऐं पंहिंजो नसरानी या जेके आहिनि पंहिंजा यहूदी हुननि चयो त असां बि दीन ते आहियूं असांजो दीन आहे असांजो अहिड़ो दीन आहे हीअ इहा कौल हज़ूर सलाह सां खे मतिलबु अलाह ताला फ़रमायो त हिननि जो दीन मनसुख़ थी चुको छो जो हीउ उन दीन ते हलनि कोन्ह था हुन दीन रुगो लफ़्ज़ किताबनि में आहे सो उन ते ई हलनि कोन था हुन जी ताबेदारी नथा कनि इन करे हिन जो दीन जेको आहे सो छा चइबो आहे एबॉलिश थी वियो हलो ख़तमु थी वियो हाणे हीउ दीन जेको आहे सो मुसल थींदो इस्लाम जो जेको आहे सो हाणे इहा ॻाल्हि हिते हिते हिन माई सां इहा आहे चई असांखे इल्मु आहे इल्मु आहे बराबरि तो वटि उहो इल्मु उहो मनसूख़ आहे उहो हाणे क़ाबिलु न आहे छो जो तुंहिंजे दिलि में अञा सिज जी पूॼा जेका अलाह जी जॾहिं पूॼा कंदी अलाह जी जॾहिं ताबेदारी कंदी पोइ जेको आहे सो तूं मुस्लमान थींदी हाणे त इहा ॻाल्हि हिते करणु थो चाहे अलाह फरमाए थो अथई मुस्लमि उहा सदा हिते अलाह ताला फरमाए थो त हुनखे रोकियो सद सद माना रो रोकणु सवादु सवाद सां सदा मा कानत आबूद मिनदून अलाह खां सवाइ जंहिंखे हुन पूॼियो थिए उन हुनखे रोकियो थिए इस्लाम खां इहा हुनजी दिलि हुई रोकियईं हुनखे जंहिंजी पूॼा कंदी हुई अलाह खां सवाइ सम्झो इन कानत मिन कौमिन काफ़रीन या बेशक उहा हुई क़ौम काफ़रनि काफ़िरन मेसिताईं मतिलबु त क़ौम काफ़र मां इस्लाम अख़्तियारु कंदो क़बूलु कंदो ऐं उन चवंदो ला इला इला सुलमान रसूल ला इला इलाह मोहम्मद रसूल त पोइ जेको आहे सो उन ज़माने जे लिहाज़ खां दीन थींदो जेकॾहिं चवंदो ला ला इलाह इब्राहिम ख़ली पोइ हज़रत इब्राहिम जी क़ौम ते ईअं पर मूंसां ला इला इलाह मूंसा कलीमला त पोइ हज़रत मूसा जी क़ौम ते ईअं ला इला इलाह ईसा रोहुल्ला त हज़रत ईसा आल इस्लाम जे क़ौम ते ईअं पर पर जॾहिं ऐबारिश थी वञूं इहे मनसूख़ थी वियूं पंहिंजो शरीयतूं उन ते हलिया कोन इन करे मनसूख थियूं ऐं उनखे करे छॾियऊं पंहिंजो डिस्टाट करे छॾियऊं इन करे मनसूख़ थियूं पोइ जॾहिं मनसूख़ थियूं त हाणे ला इलाह मोहम्मद रसूल अलाह सलाहु आलो वसलम ताईं नथो चए तेसि ताईं मतिलबु त हुन दीन ते न आहे जेको अलाह खे क़बूलु आहे अलाह ताला फरमायो त दीन इस्लाम खां सवाइ ॿियो को दीन क़बूलु कोन्हे ऐं सभई जेके अंबिया आलम इस्लाम हुआ से दीन इस्लाम ते हुआ मतिलबु त दीन इस्लाम खां कारिज कोन हुआ मुहोमदलम शरीयत उहा ई आहे जेका ईसा आल इस्लाम जी शरीत आहे जेका मूसा अललाम जी शरीत आहे जेका इब्राहिम अली इस्लाम जी शरीत आहे जेका नूह अली इस्लाम जी शरीत आहे जेका आदम अल जी शरीयत आहे मतिलबु त हिकिड़ी शरीयत आहे हिकिड़ो ई दीन आहे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे हिन ॻाल्हि खे ईअं सम्झणु खपे हा हाणे फरमाए थो ताबुत मिंदून लाइ इन मिन क़ौमिन काफ़िरीन कील इनहातमिना हाणे वरी ॿियो इम्तिहान थो थिए हुनखे चयो वियो इस्लाम खे वरी पहिरीं इहो ॾेखारियईं अर्श वर्ष हीअ ॻाल्हि पंहिंजो थी हाणे वरी हुनखे महल थो पंहिंजो ॾेखारे हज़रत हुनखे चयो मूं महल ठाहियो आहे जिन्हनि मूंखे ठाहे ॾिनो आहे हाणे हली आहे तूं ॾिस अची कील लहा कील लहद ख़ुली داخل थी वियो उतलिस सारा हिन महल में महलात में सारा मा महलात हिन में दाख़िल थी फलमा रात हू जॾहिं महलात में दाख़िलु थी त ॾिठाई जे हुन महलात खे हसिब त हू लुज अथनि वशफत वकशफत छर पाणी पाणी सम्झाईं त पाणी ॼण पियो वहे आहे छा लुज अथनि वकाशफत अनसा कया ऐं पंहिंजो इहे जेके पिंडड़ियूं थी थियनि ऐं उन कपिड़ो जेको हुओसि स्कर्ट जेको मतिलबु कांच सलवार त कोन पाईंदा हुआ ॿियो जेको बि लिबास पाईंदा हूंदा त उन मथे कयईं पंहिंजो लिबास खे पंहिंजे हिननि भेॾियुनि खां मथे मतिलबु त मथे कंहिं मतिलबु पाणी बि पुसी वञे थो पाणी कोन हो भोॻो हाणे असां वटि जेको मूमल राणी जी कहाणी ॿुधाईंदा आहिनि पाण खे त उनमें बि माई जेका ठाहे थी मूमल जूं सूमल भेनरूं ॿियूं जेके आहिनि ठाहिनि थियूं जेको जादू जो तिलस्मी जेको राज आहे उन में बि हिकिड़ो ॼण इहो इम्तिहान थो वठिजे पोइ राणो बि जेको आहे सो अचे थो उन मथां त उहो बाईंदा थी पाणी आहे बिलोर था उछले वरी उहो बिलोर थो उछले त कंदो उहा त ठह पाणी त ठठ कोन कंदो त मतिलबु त राणू बि होशियारु हुयो हाणे इहे ॼण इहे ॼण हीअ होशियारी जा इम्तिहान पिया थियनि पंहिंजा पाण में पोइ ॿिया जेके किताब आहिनि उन्हनि मज़ हाणे उहो मूं हींअर त कोन ॾिठा आहिनि पोइ मूं अॻे कंहिं ज़माने में ॾिठा त कहिड़े नमूने सां हिक ॿिए सां सुवाल जवाबु ॿिया छा कनि था मुस्लमान या बिल्की शिकायत पाण में हुनखे अकल जी सम्झ में अचे हीअ जेको आहे राणे जी हुनखे पंहिंजे ब्लोर उछलियो त ठठ ठठ कंदो वञे वरी खट जेका रखी आऊं त उन ते राणो पाण वारो यार जेको आहे सो हीअं करे जो लठ पंहिंजी हीअं कयईं त हू सिॼ खट जेका आहे सभु वाइनल कोन हुई मतिलबु सही तरह सां ऐं तमामु कचे धागे सां वाइण हुई जो उते जे वेह आराणो त हलियो वञे हेठि खूह में ऐं हेठि खूह जेके आहे उनमें तलवारूं ऐं कंडा ऐं छा बाला पिया हुआ उनमें मरी वञे हलियो त अहिड़े नमूने सां सभई शयूं वरी जे ॾुहे आहे फलाण हीअ करे आहे हू करे आहे त हीअं थी वञे हलियो त इहे मतिलबु त तिलस्मी कम नमूना थिया पंहिंजे हिन सां हाणे हिते माई जेका छा पंहिंजे पंहिंजे स्कर्ट मथे खणे थी थोरो मतिलबु त कशफत अनसा के हा पंहिंजी पिनियूं जेके आहिनि से ओगड़ उघाड़ियूं कई छा काल इन हू हर आर खे चयो चए थो हीउ पाणी कोन्हे ई शीशे जो ठहियलु माल माल आहे मिन कवारीर कवारीर जो आहे कवारीर जेको आहे माना शीशो शीशो माना ग्लास जंहिंखे कालत रब इन ज़लम थो नफ़्स हाणे थी चए त मुंहिंजा रब मूं पंहिंजे नफ़्स ते ज़ुल्म कयो ऐं पाण खे मतिलबु होशियारु थी सम्झां हर सलेमा अलाम खां वधीक हर सलेमा अलाम खे जेके ताक़त कुवत आहे सभु मूं वटि कोन्हे जिन्हनि वग़ैरह जी मतिलबु त फिज़िकली नमूने सां हुनखे असल सां बीट करे वियो हाणे हिन में को इंटेलेक्चुअल या को रुहानियत स्प्रिचुअल का ॻाल्हि कोन्हे फिज़िकल भई महल ठहियलु हो हुन मां जेको आहे हुन भायो त इहे आहे पंहिंजो छा चइबो आहे पाणी आहे बोलो पाणी कोन हो उहो शीशो हुयो वञो उन मज़ा पोइ हाणे चई शिकस्त पंहिंजी मञईं चई बराबरि तव्हां वटि वधीक इल्मु आहे असांखां असां वटि अहिड़ो कमु कोन थो थिए सभा में जो असीं शीशे जा माल ठाहियूं हाणे हीअं ॾिसो जिते किथे वेंदा शहर वॾियूं वॾियूं मंज़िलूं आहिनि परे खां ॾिसबो रुगो शीशे जूं आहिनि शीशे जूं वञी विच में ॻाढ़े शीशे खे कनेक्ट करण वारा पथर छा चइबो आहे लोह वोह मेटल वेटल की हीअ आहिनि पर बसि सॼो सो सिधो जहिड़ो ॼण शीशे जो सॼो माल ठहे पियो आहे मथे पियो वञे पियो हेठि वञे जेको आहे हुनजो भितियूं जेके आहिनि ॼण शीशे जूं आहिनि भितियूं आहे ई कोन्ह का शीशो आहे पोइ आहे त असांजो यार हिकिड़ो सिंध जो आयो आहे पंहिंजे हिन शहर में रहियो पोइ शीशे जो अरे मुंहिंजे ॿार भेण किरी न पए वरी खुलियो पियो आहे हीउ कयो हू चयो भॼी न पए माना शीशो भई शीशो भॼंदो त हिते माण्हू किरी पवंदो पर सत पंद्रहं लख घणी माड़ मथे बिल्डिंग आहे अहिड़ियूं घणी बिल्डिंगूं आहिनि पर खां असां ॾिसंदा आहियूं सॼी शीशे जी ठहियलु आहे बिल्डिंग त हाणे मतिलबु इहा टेक्नोलॉजी हाणे अची वई हुते टेक्नोलॉजी सलेमान जे जिन्हनि खे हुई जो करे सघियो आहे हाणे त मां सुलमान हू चवे थी त आउं सुलेमानलाम सां पंहिंजो इस्लाम आणियां थी यानी फरमान बरदार थी थिया हुनजी ॿई ॻाल्हि मारियूं थी फरमान बरदार फिज़िकली यानी सभिनी नमूननि सां दाख़िल थी थिए ॼण इस्लामी या सरैंडर करे थी पूरी पूरे नमूने सां ठीकु आहे तुंहिंजी बादशाही जेका आहे क़ाइमु तूं हर बादशाह भले करबिली अलाह जे लाइ मतिलबु त हू तस्लीम थी करियां सुलमान सां गॾु त यानी जीअं असीं चवंदसि भई बैत था करियूं मोहम्मद रसूल सलाहु जे हथ ते त माना त असीं अलाह ताला खे सरेंडर था करियूं मतिलबु त अलाह ताला जी इबादत कंदासीं हिन मतिलबु इहो कोन थो असीं मोहम्मद सलाहु जी इबादत कंदासीं या कंहिं मुर्शिद खे जॾहिं हथ थो जे बैत जो त मतिलबु इहो कोन त असीं हिन मुर्शिद खे पूॼींदासीं वेही पर मतिलबु आहे त असीं इताद कंदासूं मुर्शद जेकी चवंदो हुअसि मोहम्मद सलाहु जो लफ़्ज़ चवंदो हुओ असांखे उहे हक़ु ॾींदो ऐं मोहम्मद सलाहु उहो चवंदो हुओ जेको अलाह खे इबादत करण जा तरीक़ा आहिनि त इहा बैत जेका थी चइजे थी लीला रब आलमी थी थिए हाणे हिते हज़रत मूसा मूंसा सलमाम जो किसो ख़तमु थो थिए ऐं इनशाम हाणे अॻिते असीं वधूं था वरी हिते बि जेका सूरत आहे हिन मंझि हाणे समूद जो ज़िक्र ईंदो समूद समूद क़ौम आदि खां पोइ आदि जो जेको पैगम्बर हो हूद आहे हुनजो ज़िक्र घणनि ई सूरतुनि में आहे पंहिंजो सूरत हूद में बि आहे सूरत आराफ़ में आहे सूरत मोमिनून में आहे सूरत शौरा में आहे त आदि अॻे आहे समूद खां पर हाणे हिन अॻिते आदि जी जो ज़िक्र न आहे यानी हूद अल जो ज़िक्र न आहे समूद जो ज़िक्र आहे जंहिंजो पैगम्बर जेको आहे साल अल इस्लाम अचे थो इस्लाम हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम खां अॻे हुयो पंहिंजो नूह अल इस्लाम ऐं इब्राहिम अल इस्लाम जे विच में किथे मतिलबु त साल आल इस्लाम आहे हूद अल इस्लाम बि हिन जे विच में किथे आहे इहे क़ौमूं ॼण इहे बि शायदि हिते ई यमन जी यमन में ई हुयूं या कंहिं ॿियनि हंधनि ते या आद ऐं समूद ॿई क़ौमूं हिते हाणे हिते जी इन जी ॻाल्हि था कयूं फरमाए थो वरखद आरसला इला समूद अखा सालिया अखाख हुनजो भाउ सालिया सां मोकिलियो माना सॼी क़ौम जो भाउ आहे इन सेंस में त मतिलबु त उन्हनि मज़ा हुओ या मतिलबु उहो ईअं कोन सॻो भाउ हुयो जो मतिलबु तव्हां हुजे तव्हांजो भाउ थिया त माना दीन जो भाउ या क़ौम जो लिहाज़ खां भाउ हिन वापी में हुनजो पैगाम कहिड़ो हो फैदाम फरी ख़ान हुनजो पैगाम इहो ई हो त अलाह जी इबादत करियो हज़रत साल इस्लाम हुनखे ईअं चयो अने बूदुल्ला हाणे ॿियनि हंधनि ते सूरतुनि में आहे त हज़रत साल इस्लाम खां पंहिंजो वर्ताऊं मौजो त असांखे हिन जबल मथां ॾाची निकिरे ऐं हुनजी धीअ बि हुजे गोरी बि हुजे गोरी चइबो आहे छा चइबो आहे हुनखे उहा बि हुजे पोइ वरी उनखे मारे छॾियऊं हीअ कयूं की हुन तफ़सील जेको आहे ॿियनि हंधनि ते आहे हिते तफ़सील आहे रुगो जे ठगी जो बदमाशी जो ऐं पंहिंजे मनसूबे बंदी जो जेको रिथा कबी आहे मकर ऐं हिते पंहिंजो उहो त हज़रत साल असांखे मारण जी जेका सलाह कयूं हाणे इहो वाक़ियो जेको आहे सो हज़रत रसूल पाक सलम सां थियो जो इन क्रेश जेके हुआ हुन चयो त हाणे हिन सां कीअं जान छॾायूं मोहम्मद सलाह आले जे नाले सां चयऊं त हाणे हीअं कयूं जो जेके कबीला आहिनि पंहिंजा हिन में कुरेश जा उहे सभई गॾिजी हुन में हिकिड़ो हिकिड़ो नौजवान अचे ऐं पोइ सभई गॾिजी हिकिड़े ई वक़्त ते सभई तलवार सां रसोल साल हुनखे ख़तमु करियूं त क़तलु करे छॾियूं पोइ हाणे हू कंहिंखां वठंदा सभिनी सभई भरे ॾींदासूं ठीकु आहे भई तावान भरे ॾींदासूं पर जान छुटी पवंदी असांजी मोहम्मद सलाह जे नाले अहिड़े अहिड़ा मतिलबु हुनजा ख़्यालु हुआ पोइ अची घेरो कयूं घर खे ऐं रसूल पाक सलाह खे अलाह ताला तालबाई मोकिलियो त हाणे तूं हितां निकिर ऐं सूरत यासीन जा जेके पहिरियां लफ़्ज़ आहिनि त ख़लफ़म सदन छा चइबो उहो करे पर पढ़ंदो ऐं पंहिंजो निकिरी निकिरी वञे हलियो ऐं हींअर तुंहिंजो हुकुम थो कयां आहे बसि इज़त थियो पोइ हज़रत रसूल पाक साह आयो हज़रत सिंधी वठि उतां ई ॿई ॼणा निकिता पोइ वार सौर में वञी लिखा पोइ टे रातियूं उते हुआ हुन खां पोइ हे पंहिंजे ॾाची हुननि जी आई जेका हिननि खे खणी पंहिंजो ॿ हुया जानवर उहे खणी विया हिननि खे बहरहाल अहिड़ो नमूनो अहिड़ो वाक्य ॼण हज़रत साले अल सां हिते थिए थो हाणे असांजे पंहिंजे पॉलिटिक्स जेका हिंदुस्तान पाकिस्तान जेको पंहिंजो पाकिस्तान आहे उन में बि हिते लफ़्ज़ु अचे थो हाणे उहो त जॾहिं ईंदो लफ़्ज़ त पोइ आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त कीअं जेको आहे सो हाणे हिते फरमाए थो त अनेबुल्ला फज़दाम फरीक़ान याख तसिमून पोइ ॿ फिरका थी पिया हुननि मंझि पोइ हिक ॿिए सां जहिड़ो पिया कनि हिक ॿिए सां त हीअं थियो हू हीअं थियो हाणे हिकिड़ो जीअं प्रो भुटो थी वियो आहे हिकिड़ो ख़िलाफ़ु भुटो थी वियो आहे भुटो खे हिकिड़ा अचनि हिनखे फासी था ॾियूं ॿिया ॿिया अचनि त हिनखे हीउ भलो माण्हू आहे सुठो आहे हिन अहिड़ा अहिड़ा कम कया आहिनि हीअ कया आहिनि हू कया आहिनि जीअं पाण वटि ईअं थिए तीअं मतिलबु त हीअ ईअं हर साल इस्लाम जे मुतलिक़ बि ॿ फरीक़ा थी हलिया फिरका थी हलिया हिकु चयो त हीउ भलो माण्हू आहे सुठो आहे हिन जी अताद करियो ॿियनि माण्हुनि चयो त न पंहिंजो हिन हीउ ख़राबु माण्हू आहे हीउ अहिड़ो आहे ऐं असां पाणी थो छिके वठे इहो थो करे उते असांखे तकलीफ़ आहे हिन हिनजा हाणे इन करे हीउ कयूं हाणे हिते अॻिते थो चए काल या कौ में लिमत जुलून बि सही आहे त हाणे चवंदा आहिनि ॾाची खे मां हिनखे पाण खे मारींदासीं हिन फ़ैसिलो इहो कयूं पोइ हर सलम हज़त साल साम्हूं हुनखे चए थो त चकड़ छा था करियो बुछराईअ जी यानी बुछराई जी माना मूंखे क़तलु करण जी या बुछराई माना जेका क़यामत तव्हां ते ईंदी मूंखां मौजदा वेठा घुरो त क़यामत अचे भले असां ते सज़ा अचे असांखे भले अज़ाब जेको तूं चई पियो भले अचे इहो सभई चैलेंज कंदा हुआ अज़ाब अज़ाब वेठो रोज़ु करी भले अचे न असां ते अज़ाब ईअं चवंदा उहो माना सही आहे तूं बुछराई जेका उहा आहे अज़ाब वारी उहा हुन जी था कनि असां वटि अचे भला अचे अचे हुनजी छो था कनि लेमा तासरी छाा था तस तकड़ि कनि बुछराई जी क़ाबिल हासन आहे हिन खां अॻु में जो हुन वटि चङाई पहुचे हुन छा कनि पंहिंजो सलाह ला तुर हमून छाजे लाइ इस्तफार नथा घुरो हरस साले सां हुनखे चए थो त जीअं अलाह ताला तव्हां ते रहम करे हिते ॼण इहो इस्तफ़ार मञा इहो फ़ाइदो आहे अस्तफुल्ला استغفر الله الذي لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم يا استغفر الله الذي واتوب اليه يا جيڪو بي چي اللهم استغفرنا استغفر من ذنبي لا ڪڪرا ڪرا مطلب تاهن استغفار گنئي پون ويا ڪو بي ماڻهو استغفار پڙهي त फरमाए थो साले ॾिसां त तव्हांजे इस्तफ़ार घुरंदो त अलाह ताला तव्हां ते रहम कंदो तुरहामून लालकुम तुरहामून तव्हां रहमत रहम कया वञो यानी you will be the mercy upon your इहो थींदो तव्हां लाफ़ असां तो मां बदसूण सम्झूं यानी तुंहिंजो असां वटि जे विच में हुअण जेको आहे बदसूण आहे असांजे लाइ ख़राबु ॻाल्हि आहे वी डोंट लाइक इट भिम माक आहिनि जेके तोसां गॾु आहिनि उहे बि असांखे बदसूणी लॻनि था ख़राबु लॻनि था असांजे लाइ मतिलबु त सुठी न आहे तव्हां निकिरी वञो असां वञा था या पंहिंजो भॼी वञो या असीं तव्हांखे मालथो आहे रोखुम इन्ला चयूं हर साल असां चयो त तव्हांजो जेका बुछराई आहे सा अलाह वटि तव्हांजे लाइ आहे सूरत यासीन में फरमाईंदा आहे रोखु महकुम तव्हांजी जेका बदसूणी आहे सो तव्हां सां पाण आहे हिते फ़रमाए थो हज़रत साल अलाम त बदसूणी जेका आहे सा अलाह वटि तव्हांजे लाइ आहे मतिलबु जेको अलाह वटि रिथियलु आहे तव्हां ते अज़ाबु अचिणो सो तव्हां ते ईंदो अलाह वटां मूं वटि कोन्हे को हाणे फ़रमाए थो त काल था आहे रुखुम ईंदल आहे भल अंतुम क़ौमुनि तुफ़ त नून पर तव्हांजी अहिड़ी क़ौम आहे जंहिंजो इम्तिहान वठ वठण वठियो वरितो वेंदो त मतिलबु तव्हां सिगो ई तव्हां ते अहिड़ो थींदो जो तव्हांजो इम्तिहान थींदो वॾो तव्हां ते वॾो अज़ाब थींदो तुफ़्तन माना परखिया वेंदो या इम्तिहान वरितो वेंदो तव्हांजो यानी तव्हां ते अज़ाब ईंदो जेको तव्हां लाइ इम्तिहान हूंदो उन मञा पोइ निकिरी भॼण तव्हां लाइ वसी ॻाल्हि कोन्हे वकान फिल मदी न थी तिस आतो रहतिन न फिल अर्द वला युसलहू न ऐं उन शहर मंझि के नव रहित हुआ नव माण्हू हुआ ॼणा हुआ या ग्रुप हुआ या छा हाणे इहो नव हुआ जेके भुटे खे मूं इहा ॻाल्हि भुटीअ जी कई हिन करे जो भुटीअ जे ज़माने में जॾहिं हुनखे फासी पिया ॾियनि या हुनखे लाहिनि पिया हुन इलेक्शन जे ख़िलाफ़ ई हू त उहे नव ग्रुप हुआ वलाह नव ग्रुप हुआ जेके चवांसीं नव आहियूं बसि घणे पोइ हुते हिकिड़ो मुंहिंजो यार हो उहो वीचारो क़ुर क़ुरशी पढ़ंदो हुओ चई त हीउ ॾिसो लिखियो पियो आहे नव तिस तिसात इहे रहत ऐं जिते किथे फितरूं जेके करण वारा जेका चङाई हिकिड़ी हले पई पोइ उन चङाई खे ख़तमु करणु ऐं वरी हिकिड़ी बुछड़ाई उन ते मुसलत करणु उनजे लाइ नव माण्हू जेके आहिनि से नव तिसात हाणे इहे थियो थियो जो साल इस्लाम जे ख़िलाफ़ु नव माण्हू हुआ या नव ग्रुप हुआ या छा जेको बि रहतनि जी माना ॼणा हुजे या माण्हू हुजे या छा त उहे तिस आहे तो राहतनि यफ़ सिधू नफ़िल उनजो मक़सदु ई को फसाद हूंदो आहे कान का फसाद जी कान का फसाद कोन को फसाद कोन को फसाद अहिड़ो फसाद कंदा जो बसि ऐं वला यूसलहू ऐं इस्लाह जी ॻाल्हि कोन कंदा सुलियो कोन कंदा सुलियो एक्सेप्ट न कंदा हाणे हींअर जेको थिए पियो हिन ते पंहिंजे सभा जे इहो छा चइबो आहे मुल्क जेको यमन जेको हुन में उहो हू थी जेके आहिनि ॻाल्हि का मञनि ई कोन था ॻाल्हि मञ चए हा हा असीं करियूं था वरियो पंहिंजो उनजे ख़िलाफ़ु पोइ मदद ॻाल्हि मञण वारा आहिनि कोन इस्लाह करण वारा आहिनि कोन पोइ पाण में नव ॼणा जेके बदमाश हुआ उन्हनि पाण में कसम खयूं पाण में मिलिया पैक्ट कयूं अलाह जो तकासमूं बिल्ला अलाह जो कसम खणी पाण हिक ॿिए सां सलाह करे चऊं त राति जो हिन ते असीं राता हो हणंदासूं ऐं हिननि खे मारे छॾींदासीं ऐं हिन जे माइट मिटनि खे सभिनी खे ऐं पोइ जेके वरी वारसनि जा हूंदा यार दोस्त ई हू हुननि खे असीं चवंदासीं असांखे त का ख़बर ई कोन्हे असांखे अलाए छा थियो असांखे ॾिठो ई कोन इहो असीं चवंदासीं मतिलबु इहो साॻियो अहिड़ो वाकियो ॼण हज़ूर पाक सलाह सां हिननि हुननि नवनि ॼणनि कयो जेको मतिलबु त इहो नव ॼणा थियनि था वरी फितरूं पैदा थिए थो नव ॼणा गॾु गॾिजनि त पोइ कमु ख़राबु आहे सम्झो इहो साॻियो भुटे सां उहे नव फिरका हुआ नव ग्रुप हुआ हिननि जा जेके गॾिया हाणे उहो तव्हां तारीख़ इलाही साल थी विया हिन लाइ पर तव्हां ॾिसंदव त उहे नव हुआ हाणे इहो मुंहिंजो को यारु हुयो क़ुर शरीफ़ पढ़ंदो हुओ त मूंखां वधीक सुठो ॼाणू हो उहो चए त हीअ ॾिस नव नव रायता आहिनि जेके हींअर इहो कनि पिया चाहियूं फसाद an Ehrgeiz हिते थी विया हाणे मुंहिंजा टीह मिंट पूरा थियण वारा मुकानदीना कालू तसी त असीं हुन ते राता हू हणंदासूं हुनजे हल ते घर वारनि ते बि सुमल ई पोइ असीं चवंदा हुआसीं हुनजे पोयनि खे वारसनि खे वलियुनि खे मां शाहिदना म हलिक अली चए थी सचा था चऊं हाणे इहो हिफ़्रीत मिनर जिन उहो अचे थो ऐं अमीन बि आहियां कवि आहियां सच थो चवां हीउ जेको आहे सच सच चवणु ऐं पंहिंजो बटाक खणण त सचो आहियां सचार आहियां सम्झो त हिन में मरीका गड़बड़ाए शैतान जेको आहे सूरत आराफ़ में आहे त आदमल सां तकासिमो बिला कसम खणी अलाह जो चए आऊं सच थो चवां ऐं तव्हांजो मुखलिस आहियां घण घुरो ख़ैरु खां आहियां तव्हांजो हाणे हिते आऊं ख़तमु थो करियां अलामीन पोइ हिन आयत खे वरी पढ़ंदासूं त बिल्ला वारी खे पंहिंजो हीअ आयत आहे हाणे पंहिंजो अलाह फरना वर हनावर वफ़ज़ना वादना अला सरतीफ़ सरतज़ीना मक़ज़ूब अली